Bokseoan aritzeko ring bat ezagidute taula gainean, bojokaren metafora johatzen baitute hainbat historio txikitan. Ring igo eta jautsiko dira bederatzi aktoreak eguneroko bizipenak erakustera, eta bojoka horren gaia esplikatzen digu zehatzago Filip Dukuk taula ko zuzendaria izan da pieza untan. C'est parce que c'est un état de boxe. C'est parce que la vie, euh, on, on, on l'aborde aussi comme des petits combats. Donc on a, il y a une radicalisation un peu de ce sens de combat quand on vient en couple, c'est aussi quelque part un combat. Est-ce que euh, on garde en soi un peu ce désir de, vouloir euh, lutter Tu vas manger, oui, tu vas manger. Je vais me faire un cancer moi à cause de toi. C'est pas possible. Iru urteko lana behar izan dute pieza behi horrentzat, Stefan Jobertik idatzi ondoan, sei hilabetez egon dira errepika eta improbisaketetan, kati bizkaien tuten dugu, edapena eta mediazioa zarduratzen da autore batekin lan eh, egin dute, Stefan Joberti. Eh, berak uh, lan egin du, tematika horren inguruan. Egon aldietan elgarrekin lan egin dute, egoera batzu proposatu ditu eta improbisaketak egin dituzte horren inguruan eta gero uh, joan dinak egin dituzte, behitz idatzi ditu eta idatzi duenan ere egitmo berezi bat badu egoera biziki laburrak dira eta eskatzen du ere eh, gero eh, Vous comprenez Alors je vous en prie Je n'ai pas la force de me battre avec vous Je vous en prie Éloignez-vous et laissez-moi Baionako antzokian emanen dute Si tu as faim le matin, on a faim, alors tu as faim.